huu na Allahu jalla wa ala tumuomba atujalie tuwemo miongoni mwa wale wenye kuyasikiza maneno na wakayafata aliyo mazuri innahu waliyu dhalika walqadiru alayhi ndugu zangu waislamu bila ya shaka yoyote ile cha mwanzo alichofunuliwa mtume wetu sallallahu alayhi wa alihi wasallam katika dunia hii ni suala zima la elimu kila mmoja wetu anaelewa hicho na hilo ni katika jambo ambalo mtume wetu amelitilia mkazo sana na Allahu jalla wa ala katika sehemu nyingine mbalimbali mbali. kwenye kitabu chake amelizungumza kwa kina suala hilo la utafutaji wa ilmu hivyo basi kila mmoja wetu sisi waislamu anatakiwa awe ni talibul ilm mtafutaji wa elimu aitafute mpaka aipate ili amwabudu Allahu jalla wa ala ala basira asiwe ni mtu mwenye kubahatisha kwenye ibada zake kwenye maisha anaoyategemea ya milele ikawa ibada zake kazifanya kwa kubahatisha bahatisha isiwa hivyo kila mmoja wetu anatakiwa awe talibul ilm na akiwa talibul ilmi kuna tabia mwenendo desturi suluk za Kiislamu anatakiwa ashikamane nazo awe nazo ajipambe nazo ili aweze kuileta ile athar ya ile elimu anayoisoma aipeleke kwenye mujtama kwa watu waliomzunguka ili wasome kupitia maneno yake kupitia vitendo vyake kupitia mavazi yake mwenendo wake suluk ya mtu huyo ni tofauti huyu na mtu mwingine aliyekuwa hana ilmu hajajishughulisha na masala ya kiilmu ayuha alahibba inna talib alilmi alshar'i hakika mtafutaji wa elimu ya kisheria laysa shakhsan yatlubu alilma linafsihi fahasb si mtu tu mwenye kuitafuta elimu kwa ajili ya nafsi yake yeye tu ikawa ndio basi la sio kama masala ya elimu nyingine utafutaji wa ilmu ya kisheria mtafutaji wa elimu hiyo haitafuti kwa ajili ya nafsi yake yeye tu la yeye imfae na kila aliyemzunguka yeye elimu hiyo imfae imnufaishe bal huwa labinatun fi binai lumma bali talibu lilmi ajielewe yeye ni tofali mojawapo katika jengo la umma mzima yeye ni tofali wa nurun fi tariqin talibul ilmi yeye ni nuru katika njia yasluhu idha salaha watengemaa mujtamaa ikiwa atatengemaa huyu talibul ilmi wayakhtallu almizanu idha ikhtalla na yafurugika yaharibika mizani akiharibika huyu talibu alilmi huyu talibu lilmi ni mtu muhimu mno katika jamii hii anatakikana atangamae vizuri ili athar ya ilmu anayoisoma iweze kuwaenea na wengine iweze kutengeneza nyumba yake iweze kutengeneza koo itengeneze mtaani anapokaa itengeneze jamii huyu ni mtu mwingine kabisa yasluhu almujtama'u idha salaha mujtamaa watangemaa akitengemaa talibu alilmi ويختل الميزان idha اختل na mezani yaharibika yavurugika akiharibika huyu talibu lilmi ikawa ilmu yake iko hapa tu mdomoni haiko kwenye ukweli haiko kwenye maneno na vitendo miamala yake sio anachokisema na anachokitabiki ni vitu viwili tofauti la haitakikani kuwa hivi huyu ni mtu mwingine kabisa Allahu jalla wa ala amemtaja kivingine kabisa akiharibika talibul ilmi mezani ikipungua ikiharibika na mezani ya mjitamaa inaharibika فالعلم في الإسلام ليس طرفا فكريا elimu katika uislamu si anasa tu ya kifikra kama zilivyo elimu nyingine bal masuliyatun wa amana bali elimu ya kisheria katika uislamu ni masulia na ni amana kila aliyebeba elimu ana masuala ya kwenda kujibu mbele ya Allahu jalla wa ala na hiyo ni amana anatakiwa aitekeleze aifikishe vizuri mno kama inavyotakiwa yakiwa haya ndiyo mambo kwa talibul ilmi je kwa asiyejishughulisha na elimu itakuwaje bila shaka hali kwake itakuwa mbaya talibul ilmi huyu ni mtu mwingine kabisa yaqulu Allahu jalla wa ala qul hal yastawi alladhina ya'lamuna walladhina la ya'lamun waiona tofauti anayoieleza Allahu jalla waala kwa huyu talibu ilmi na watu wengine wasiokuwa na ilmu talibu ilmi jitambue talibu ilmi jielewe talibu ilmi elewa maqam aliyokuweka Allahu jalla waala قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون الله جل وعلا anasema tazama Muhammad je wanalingana wako sawasawa wale wanaojua wenye elimu na wale wasiojua bila shaka jawabu unalo la yastawun hawa hawalingani kabisa ثم قال الله جل وعلا كش الله جل وعلا كسمة يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات يرفع الله الذين آمنوا منكم الله anawanyanyua daraja wale watu walioamini miongoni mwenu nyinyi lakini walladhina utul ilma wale waliopewa ilmu wale darajat wao wamenyanyuliwa kwa daraja kubwa zaidi hawalingani hawa na watu wengine talibul ilmi yapaswa uyafahamu maneno haya kwa kina na uamke vizuri wewe Allahu jalla waala hakukulinganisha kabisa na watu wengine wasiokuwa na elimu wewe ni tofauti ikiwa Allahu jalla wa ala amekupa taufiki ya kutafuta elimu ya dini ikawa wasoma na waelewa jitambue kwenye nafasi hii aliyokuweka Allah wewe ni tofauti kabisa na watu wengine qul hal yastawi alladhina ya'lamuna walladhina la ya'lamun yarfai Allahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat elimu gani hii panazungumzwa elimu ya kisheria wallahi wallahi yule ambaye amesoma mathalan lamia tu peke yake katika mambo ya aqida kasoma lamia tu mathalan halingani huyu na yule mwenye PhD katika masala ya elimu ya kidunia huyu ni bora zaidi huyu ndiye anayetajwa na Allah huyu anatafuta elimu ya kidini ya kisheria sio yule mwenye ma PhD yake mwenye masters zake mwenye madigirii yake katika elimu ya kidunia tu isiyomnufaisha ni bora huyu mwenye laamia tu peke yake ambayo ametengenea akida yake vizuri anajua vya kumwamini Allah talibul ilmi si kama mtu mwingine yoyote huyu mwingine huyu mwenye maelimu mengine huyu ya kidunia yeye atakuwa na maneno tu mimi namwamini Allah lakini huyu talibu ilmi shar'i yeye amesoma kaifiyatul imani billah huyu mwingine atasema tu naamini malaika lakini huyu talibu ilmi amesoma kaifiyatul imani bil malaika na huyu mwingine atasema tunaamini mimi vitabu vya Allah lakini huyu kasoma kaifiyatul imani bikutubillahi almunazzala tofauti لا يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون يتموه طالب العلم مقام yako ni makubwa يقول الشيخ عبد العزيز بن محمد السدحاني katika kitabu chake alichokiita معالم في طريق طلب العلم ana maneno mazuri أنا سيما ان طالب العلم mtafutaji wa elimu hii ya kisheria yuaddu anahesabika kwamba yeye ni kigezo fi jamii tasarufati kwenye mambo yake yote tasarufati zote akizungumza watu wanatega sikio kwamba huyu ni alim akitembea watu wamwangalie huyu ni alim akifanya watu wanamwangalia huyu ni alim huyu ni talibul ilm kwa hiyo iheshimu hadhi daraja nafasi aliyokupa Allah ipe nafasi yake elimu usiwe umepewa elimu wafanya mambo yasiyokuwa ya kielimu utaidogesha elimu ya Allahu Jalla wa Ala aliyokuchagua akakupa wewe katika waja wake wengi mno talibul ilmi yuaddu qudwa talibul ilmi anahesabika kwamba yeye ni kigezo fi jamii tasarufati kwenye mambo yake yote anayoyafanya kila unachokifanya jamii ya kuangalia si shekhe yule si mwalimu yule wa madrasa yule si ustadhi wa pahala fulani yule wewe umebeba elimu elimu hile inatakiwa iwe tarjama kwa vitendo vyako itarjam ile elimu ionekane kwenye maneno yako ionekane kwenye vitendo vyako iwache athari kwa kila aliyekaa karibu na wewe kila aliyekuzunguka yasiwe maneno tu katika ulimi haiwi hivyo talibul ilmi yuaddu qudwa anahesabika huyu ni kigezo katika mambo yake yote walidha anasema mwanachuoni huyu hivyo basi kana lizaman alayhi imekuwa ni jambo la lazima kwa talibul ilmi an yaj'ala dhalika daiman nusba ainaihi aliweke jambo hilo mbele ya macho yake ni jambo la lazima atambue nafasi yake hii aliyomweka Allahu jalla wa ala asifanye vitendo vya watu wasiokuwa na elimu asiseme uongo asihadae watu asiwadhulumu watu haki zao asilawiti watoto wa watu asibake watu asizini asilewe huyu ni talibul ilmi ana kitu kapewa na Allah cha kielimu wengine hawanacho na yeye ametakiwa kuwa sasa ni mwakilishi apeleke elimu ya Allah kimaneno kivitendo kwa ajili hiyo ndio maana Allahu jalla wa ala alisema kumwambia mwalimu wa mwanzo wa innaka la'ala khuluqin adhim na hakika wewe Muhammad uko juu ya tabia tukufu talibul ilmi watakiwa uko juu ya tabia za mtume wako sallallahu alayhi wa alihi wasallam ndugu zangu waislamu ان احوج الناس الى حسن الخلق هم اهل العلم وطلابه watu wa mwanzo kabisa watu wa mwanzo kabisa wanaohitajia tabia njema wa mwanzo kabisa ni ahlu lilmi watu wenye elimu watulabu na wale wanafunzi wanaosoma elimu ya kisheria hawa ndio watu wenye haja kubwa mno ya kuwa na tabia njema kuliko mtu mwingine yoyote lianna nnasa yandhuruna ilayhim kwa sababu watu wengine wanawaangalia hawa talabatul ilmi yule si anasoma markazi fulani yule si anasoma masjidi fulani yule si anasoma chuo fulani yule si mwalimu wa sehemu fulani yule si shekhe wa pale fulani mbona anafanya vile mbona kavaa vile mbona kafanya kadha kadha kinakuwa kiroja sasa waitukanisha dini sasa waitukanisha elimu sasa watukanisha wenzio ahlul ilm kwa sababu ya ubaya na uovu wa tabia ulizokuwa nazo hali ya kuwa umebeba kitu kinachoitwa ilmu hakiendani na unaoyafanya Allahu jalla waala tumwombe atupe taufiki juu ya mambo haya huyu talibu lilmi ni mtu ambaye in ahsana akifanya vizuri na watu wengine ahsanu watafanya vizuri wa in asaa akiharibu talibul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 تبعهم باحسان الى يوم الدين طالب العلم anatakiwa awe ni mtu mwenye tabia za kielimu asiwe anasema mengine yanapishana na vitendo vyake yanapishana na maneno yake yanapishana na hata kivazi chake huyu ni talibu lilm anatakiwa awache athar wa min a'dhami athari talibil lilmi fi lmujtama katika kubwa ya athar ambazo talibu lilmi anatakiwa aziwache katika jamii annahu yajma' fala yufarriq talibu alilmi akusanye watu asiwafarikishe watu yasiyo mambo yeye ni mazungumzia ilmu talibu alilmi lakini kazi yake ni kufarikisha watu la hatakiwi kuacha athari mbaya talibu alilmi katika athari zake yajma anakusanya wala yufarriq wala kusanyi watu ويصلح طالب العلم anatengeneza wala yufsid wala haribu akiharibu huyu ni tofauti na elimu inayomtaka wayualiju alkhilafa bililmi walhikma na anatibu khilaf zinazotokezea kwa elimu na kwa hikma kubwa la bitashdid walkhusuma sio kwa tashdidi na ugomvi la bilhikma wa bililm ndio anatibu khilafu mbalimbali matatizo mbalimbali huyo ndio talibul ilm قال صلى Allahu alaihi wasallam yasiru wala tuasiru mtume kasema fanyeni mambo mepesi nyinyi wala msiyafanye mazito inma bu'ithum muyassirina nyinyi mmepelekwa kuyafanya mambo mepesi fatalibul ilm yakunu qudwa talibul ilmi anakuwa ni kigezo fi qawlihi wa fi'lihi kwenye vitendo vyake na maneno yake la bilisanihi wahda si kwa ulimi wake tu kama wengi walivyo twahitaji matalabatu lilmi ambao wamesimama juu ya msingi wa kielimu na Allahu jalla wa ala tumuomba tupe taufiki juu ya hilo ndugu zangu waislamu ittaqullah mcheni Allahu jalla wa ala waalamu anna almujtamaa fi amassi alhaja ila talib ilmi ila talib ilmi rabbani umma huu unahitajia talibu alilmi aliyekuwa mlezi umma usielekeze vidole kwa, ma, kwa, kwa maulamaa kwa, kwa walimu mwalimu kafanya kadha mwalimu kafanya kadha mwalimu kafanya kadha shekhe kafanya kadha la katika mabaya waelekeze vidole kwenye mazuri kuwa kama shekhe fulani kuwa kama mwalimu wa chuo kuwa kama mwalimu wa madrasa leo hamna mtu anauchukiza kwenye jamii kuliko shekhe kuliko mwalimu wa madrasa kuliko mwalimu wa markaz kuliko mwalimu wa dini hakuna mtu anaonekana mbaya anayechukiza mpaka maneno yamekuwa mashehe wenyewe kadha kadha kadha kadha haitakiwi kuwa hivi kwa matalabatul ilm wala kwa mashekh ndugu zangu waislam umma una haja ya kupata talibul ilmi rabbani alladhi jamaa baina alilmi nafi' ambaye amekusanya baina ya elimu yenye manfaa wal amali salih na amali njema wa husni alkhuluq na tabia njema والتواضع na unyenyekevu والرفق بين الناس والرفق بالناس akusanya والرفق بالناس upole kwa watu awe mpole kwa watu asiwe mtukanaji dawa yake ni matusi anajigamba talibul ilmi kwamba yeye ni mtukanaji kwa matusi yeye ndo nambari wani anajigamba talibu ilmi kwamba yeye kwa kitu kadhaa kadhaa hawezekani la ma hakadha yasadu turadu ibil talibu ilmi ana sifa njema zilizo nzuri kabisa qala abdullah ibn mas'ud radiyallahu anhu amesema abdullah ibn mas'ud kunu kunu yanabi'al ilmi kuweni chemchem kuweni nini ni vyanzo chemchemu za ilmu masabih alhuda kuwani nyinyi ndio mwanga mwanga wa uongofu nyinyi ndio taa matalabatul ilm ahlas albuyut kuwani nyinyi ni wanyenyekevu wa majumba kwenye nyumba ijulikane humu mna msomi wa dini tofautika na kaka zako na ndugu zako wengine waliokuwa hawasomi dini mzee wako apate faraja ya kusema na wanawe kuweni kama fulani isiwe kwamba ah bora hao wasiosoma dini kuliko huyo anaosoma dini talibul ilmi hajui kumheshimu mzazi anamtolea jeuri na matusi kuliko hata hao waliokuwa wajasoma haiwi hivi talibul ilmi huu si mwenendo wake anasema ibn mas'udi kuweni ahlasa albuyuti wanyenyekevu wa majumba surujul laili kuweni nyinyi ni mataa taa za usiku kwa kumalizia namaliza na habari ambayo ameisimulia Zaid bin Aslam ambayo ameitoa al-Imamu الذهبي katika siyaru a'lam an-nubala anasema Zaid bin Aslam dukhila ala Abi Dujana wa huwa marid aliingiwa siku moja kwa Abu Dujana Abu Dujana ni sahaba wa mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam radiyallahu anhu Abu Dujana wameingia watu, yeye mgonjwa anauma ugonjwa wa kufa, wameingia yuko kwenye sakaratul maut, wakana wajhuhu yatahadhal, na uso wake Abu Dujana ukawa unang'aa, unamemetuka, ana furaha, ana bashasha, yuko kwenye kifo lakini ana furaha, uso wake unang'ara. Faqila lah, pakasema kuulizwa Abu Dujana, anaambiwa mali wajhika yatahallal una nini uso wako Abu Dujana unang'aa unamemetuka una furaha ila hali waondoka duniani faqala Abu Dujana akasema ma min amalin shay'un awthaqu indi min ithnaini hakuna katika amali ilizokuwa madhubuti mno kwangu mimi zenye nguvu mno kwangu mimi ila mambo mawili haya nilikuwa nayo haya yachukue haya talibu alilmi ishi nayo abu dujana anasema kuntu la atakallamu fi ma la yanini mimi nilikuwa sizungumzi katika mambo yasiyonihusu sizungumzi yasiyonihusu nazungumza yanayonihusu talibul ilmi leo umekuwa kama redio unachokisikia ndio unachokisema umekuwa kama whatsapp kinachotumwa ndicho ambacho kinapokelewa la hau hivi Abu Dujan anasema kuntu la atakallamu nilikuwa mimi sizungumzi fi ma la yaanini katika yale yasonihusu wal ukhra na jingine fakana qalbi lilmuslimina saliman moyo wangu mimi ulikuwa kwa waislamu wote ni moyo wa salama kabisa sina mtu ninayoishi naye kwa chuki kwa bughdha kwa ubaya wote moyo wangu kwa waislamu wote ni saliman nasallu Allah tawfiqa wa thabata اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين